โท ตังตะสัมมันตะสัมปังสัตตาริยะธารังอาโรปุเตหิอภิปูชยามาเยเมยุตปาเรยะธารังอะโรปุเตหิอภิปูชยามา ธุโนพันเตภะคะวาโสจิราปาลินิพุโตติสาธุโนพันเตภะคะวาโสจิราปาลินิพุโตติ ปัจจิมาชนะตานุกัมปมานาสาปัจจิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสักการเรทุกขตะปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุ อิเมสกาเลสุปตาปนาคาระภเตปฏิคันหาสุอัมมากังทีสรับตังหิตายาสุขายาอามาตังทกรตังิตายุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิโอตังพระวันตังอภิวาเทมิสวา้าโตพระควตาธัมโมสวาคาโตภะควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสังฆนามามอันธมายังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคามการังกโรมาเส

udin karoma te ติปาสสวะปเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิภรยานังมัจเจตรยานังปริโยธานภรยานังสาธังสัพยัญจันนังเทวาลาปริปุณังปริปุตังธรรมะ อาตาเสติอามาหังปะตวันตัอาทิโกชยานิกามาหังปะตวันตัเสวาสานามานิอันธรรมยังธรรมาพิทุติงกโรมาเส ปสังโฆโอโตปฏิปัน สารานิโร ยังรัตนัตยปนามคาทาโยเจวสังเดชะปริจิตนาปาทันจะปนามาเสโอโทตุตุโตารุณามหันโนโยจันตาหุทาภรยาหโรสโนโลตัสสะปาโป ปกิเลสภาตะโกวันทานิพุทธังอามาทะเรนะตังธรรมโมปะเียโพลิยตัสสะตัสสุโนโยมาคะปะทานะตะเทสะสินนะโพ โลกุตตโรโยจัตตาทาทิปโนวันทานิธรรมังอาหามาสเรนาตังสังโอสุเกตาสริยติเกตาสันติโตโยเจตาสันโตสุขตาโนโ โธสัมโมจะเทติโกนิยานิโก อุปสานิโกปาริยิานิโกสันโมสะพานิสุขตัสปเวสิโตมายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานา ติทุกขาชราติทุกขามรณะติทุกขะโสตปริเทวายุขโทมนาตุปายาสาติทุกขา อาเสียหิสัมปโยโคทุกโคสิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมติสังนารปฏิปันติทุกังสัมจิตเตนะปันจุปาทานะปันตาทุกขานสยาทิธรรม โลกุปาทานสันโตเวสนุปาทานสันโตสันโยปาทานสันโตสันขารูปาทานสันโตวิญญาณุปาทานสันโต Yeah. าปัญญาเยทาติเิราปรินิพุทธังมติตังภะคะวันตังอุเทสะราหนตังสัมมาสัมพุทธังสาสาอาคารัตมาอนาคาริยังปัสสติตาตาสมิงภะคะวะติสัมมาจริยังจารามา เอกโกนังสิกขาตาเทวสมาปัญญาตังโลธรรมจริยังอิมาสเกวะลาสะทุกขาขันตาสะอันตะจริยายะตังวาสะตุทีพันธมายังเทมาเทมาสลานะขมานะปริสีติกาคาทาโยพนามาเซ ลุงเวสารนนันติอาปตานวานนิกอารามารุกะเจสยาิมนุาพยาตาจิตาเนตังโพสารนังเทมเนตังสารนามุตตัง เนตังสารนามาธรรมาสัพพสุขาสมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังคโตยาตาเลอริยสัจจานิสัมปัญญายปัสสติ โลขังโลกาสมุปาทานโลกาสัจจิตมันอาริยันจัตันกิตังมาทานโลโกปัสัมัทานินังเอตังโอสารนังเทมังเอตังสารนามุตตมัง เอตังสารนามาธรรมาสัพพะสุขาปโมจติตินะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทธังสารนางกัจามิสุติยามติธรรมังสารนางกัจามิสุติยามติสังฆังสารนางกัจามิสติยามติพุทธังสารนางกั ชานิตาติยามติธรรมัมสารนันทัพชานิตาติยามติสังมังสารนันทัพชานิยะคาติเสลาวิปุลานาคังอาหัต จาปาภาตาสัมมันตาอนุปาริยายโยมนิโพเทนตาจาตุสิสาเอวังจาราจามัตสุจาทิวาตันติปานิโนขัดติเยพามเน สัพพะเมวะติมัตตาติมาตัสสะทีนังโพนินาราธานังนาปัสติยานาจาติมันตายุตเทนะสัพกาเทตุงคะเมนาวาตัส สมาหิปันดิโตโกโสามปาสังอาตสามาตโนพุทเอตัมเมจะสังเกจะทิโรตัตธารมนิเวสเยโยธรรมจาริกาเยนวายจา สะเจตาสาอิเตวานามปะสังสันติเตจาสสะเทปะโมสติยาสัสสะาตาทาทาเตอาจาราสุปาติ ิตาสิลันจายาตักลายานังอริยทานตังปะสังติตันตังเกปัสสาโทยาตัสสิอุจุโพทันจะทัตตานังอาตาลิ โทสิตังอาหุอาโมทานตัสตะเทวิตานตัสสัมมาตัสทานจะสีลันจะปัสสาธรรมธรรมปัสสนังอนุโยนเทตเมธาวิสาลังพุทธานาสาสนานติ เอวัมเมสุตังเอตังสมัยยังพักวาสาวาสิยังวิหารติเตตวะเนอนาตตินดิกัสสะอาราเนตัสตระโคภักวาทิโคอามันเตติติ ะวติภาทานเตจิเตติโคภะคะวะโตปัสสัตโกสุงภะคะวะเอตตะโวจาอุปปาทาวาภิกขเวตาถาคตานังอนุปาทาวาสัท ตาวะตาธาตุธรรมาติตาตาธรรมนิยามมาตาสัพเทสังขาราอนิจจาติตันตาทาคาโตอาติสัมพุทธาติอาติสัมเมติอาติสัมพุทธ จิตวาอาติสเมตตวาอาติอาติเตเตติปัญญาเตติปัตตาเตติริวาราติริภาจาติอุตตานิตโรติสัพเวสังขาราอานิจจติอุปาทาวาติก ขเวสัทาภาตานังอนุปาทาวาสัทาภาตานังจิตาวัฏทาสุธรรมัตถิตาตาธรรมนิยามาตาสัพเทสังขาราทุกขาติตังตาตาขตัวอธิสัมบุตร ชาติอาภิสัมเมติอาภิสัมพุทธิตาวา อาภิสัมเมตาวาอาภิตาติเตเสติปัญญาเปติปัสสาเปติริวาราติริัสสาติอุตตานิสโรติสัพเทสังขาราตุป ขาติอุปาทาวาติขเวตาทาคาตานังอนุปาทาวาตาทาคาตานังจิตาวาสาตาตุธรรมาจิตาตาธรรมนิยามาตาสัพเทหัมมาอนัพ สาติกัมตาถาคาโตอาทิสามบุตรชาติอาทิสัมเมติอาทิสามบุตรติตาวาอาทิสัมเมตาวาอาทิตอาทิเทเตสิปัญญาเปติปัตสาเปติวาราสิริภาจาติอุตตามิตารโรติสัพ เทตัมมานัตตาติสัมววจะพะคะวาอัตตมนาเจติโกภะคะวะโตภาสิตังอินานุนติสัพเพสังขาราอนิจจติยาสาปัญญา ติอาธานิสินตติสุขเทสมัคโอวิสุทธิยาสัพเทสังขาราทุกขาติยตาปัญญายปัตสติอาธานิสินตติสุขเทสมัค โอวิสุทธิยาสัพเทธัมมาอนัตตาติยาสาปัญญายาปัตสติอาตานิปินสติทุกเทเอสมัพโอวิสุทธิยาปะปาเทมนุษย์ เจสุเยชนาคารภานิโนอาทายังอิปราปัสสาชิระเมวานุภาวติเยจะโคสัมมาทัพคาเตธรรมเมธรรมมานุวัตติโนเจชนาภารเมตันติมัต สุทายังสุทุตารังตานหังธรรมังเวตาหายาจุตางภาเวทปันดิโตโอสาหโนตมาธรรมวิเวเกยาตาโทรมังกัตราพิรติมิต เฉยยัิสวาตาเนอากินจโนปะอิโยสัพยาตตานังอิตตะเลเตหิปันดิโตสังสามโอสิยังเทสุสัมมาจิตตังสุภาริตังอาทานาปฏิมิต สัพเพอนุปาทายะเยรตาสีนาสาวาสุติมันตัวโลเกปรินิพุตาติอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจ จยาเวนญาณังเวนญาณปัจจยานามารปังนามารปปัจจยาสลายตานังสลายตานาปัจจยาปัตัวปัสตาปัจจยาเวทนาเวทนาปัจ จยาทานภาทานภาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภาวะภาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณามโสขปาลิเทวทุก อะโตมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสะเควรัตตะทุขขขันธัสสะสมุทโยติ